Його черевце у них не вмістилося б. Вони були шиті на чоловіка приблизно мого зросту і статури. Я почав перебирати білизну, не розгортаючи її, і нарешті знайшов дві сорочки з мітками ПМ. Ті ж ініціали було вишито і на носовиках. Я зачинив стінну шафу і стояв посеред туалетної кімнати, ніби громом прибитий. Тоді заглянув у дзеркало над умивальником і побачив там незнайоме обличчя із змертвілим поглядом і запалими щоками. Це був я. А навпроти були двері до туалету. Цілком автоматично я збирався їх розчинити, ніби був певен, що за ними стоїть П'єр Маргла власною персоною. Ту мить, коли я збирався натиснути на клямку, хтось з того боку повернув у дверях ключ. Майже безгучно я почув лише шкрябання у замку, та й годі. Я штовхнув двері, вони були замкнені, мені не вчулось. Навряд чи можна пережити щось неприємніше. Ні слова, тільки скрегіт ключа. А на горі і досі гомоніли. Хто ж там говорить? І де я? Я випустив із рук клямку, відійшов від дверей і машинально вимкнув світло затамував подих, дослухаючись. Голоси на горі замовкли. Мені здалося, на мене падає бомба. Сходами хтось збігав. Я закляк, марно силкуючись пригадати, що збирався робити, коли хтось ітиме вимкнути лампу. Коли нарешті ця думка виборсилась із сум'яття мого мозку, було запізно, Лідія вже входила. Я стояв на порозі її туалетної кімнати, трохи нахилившись уперед, можливо, з дуже дурним виразом обличчя. Вона хутко відчинила двері, зачинила їх за собою і побачила мене. Лівою рукою Лідія ще трималася за клямку. В очах у неї був переляк. Стоячи за чотири кроки від неї, я ворухнувся. Вона втислась у стіну так, ніби боялася торкнутися мене. Ніколи б не подумав, що у неї в очах може бути такий жах. Я ступив крок уперед, Лідія. Що ви наробили? Ви збожеволіли. Розпачливо прошепотіла вона, впустила додолу плащ, який тримала на лікті, і схопилася за стіну. Що я наробив? Розпач Лідії передався мені. Я майже забув, що виявив у валізі, і хто міг бути за тими дверима туалетної кімнати. Послухайте, Лідія, пізно, так надто пізно. Сходами хтось ішов. На світло-зеленому тлі стіни обличчя Лідії вирізнялося маленькою блідою маскою. Я бачив, як здіймаються її груди і плечі, а уста вимовляють слово, якого я не розібрав. Я попросив повторити і почув сховайтесь. Стіна шафа. Теж надто пізно я почув голос ти тут. Дядечко Соня відчинив двері, спинився і непорозуміло глянув на мене. Мені здалося, наче тут хтось є. Я не зразу впізнав його, бо таким ніколи раніше не бачив. Дядечко Сон'є був без свого незмінного синього фартуха, без ганчірки в руках, без прилавка, без пляшок. Дядечко Сон'є перестав бути шинкарем, а може навіть дядечком Сон'є. Переді мною стояв грізний ведмідь у бахматому светрі, в старій мисливській куртці, стояв і чекав. До стегон звисали його велетенські кулаки. Я не злякався. Якби не нажахане обличчя Лідії, відповів би йому невимушеним тоном. У всякому разі намагався б зберегти гідність. Але Лідія, здавалося, ще мить і знепритомніє. Я розумію, моя присутність тут некоректна, пробулькотів я. Почувши мій голос, Лідія степенулась. Вона дивилась на мене так, ніби перші ж мої слова мали її вбити. Син'є сіпнув головою в її бік, і я побачив, як заграли м'язи у нього на щелепах. Він мовчки дивився на дочку, а Лідія дивилась на мене. Я відчував, що маю сказати слова, які вирішать мою подальшу долю, житиму я чи ні. Я прийшов вам сказати, що хочу одружитися з Лідією. Лідія заплющила очі. Виходив, я сказав те, що треба. Запала мовчанка, але якісно нова. Нестерпна напруга спала. Сон'є повернув у мій бік свою важку голову. Одружитись з Лідією.